الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu waislamu hii ni katika kueleza kitabu kinachoitwa Jawami'ul Akhbar cha fadilati Sheikh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى kitabu ambayo kama tulivyosema katika darsa ya kwanza anakusudia mwandishi kukusanya ndani yake maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yana matamshi chache lakini yana maana ama yanabeba maana makubwa sana hadithi ya kwanza asema rahimahullahu ta'ala عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه حديث إلي بوكيوة كتوكك عمر ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu asema nilimsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hakika kila amal huambatana na nia na kila mmoja atalipwa kulingana na nia yake kwa hivyo yule ambaye anakusudia kwa tendo lake la hijra kuhama kwa sababu ya Allah azza wa jal na mtume wake sallallahu alaihi wasallam basi atalipwa kulingana na nia yake hiyo na yule ambaye anakusudia kwa tendo lake la hijra kuhama kwa sababu ya dunia au kwa sababu ya mwanamke anayekusudia kumooa basi atalipwa kulingana na nia yake pia vile vile hadithi hii ndugu waislamu ni hadithi adhimu mno na mwandishi ameanza kitabu chake kwa hadithi hii kwa sababu hadithi hii inabeba maana makubwa sana bal imeweka sharti msingi ya kukubaliwa amal nayo ni ikhlas na mwandishi amefuata nyayo za wanazuoni waliotangulia kabla yake kama alimama al-Bukhari ambaye amefungua kitabu chake kwa hadithi hii fawaid zinazopatikana katika hadithi hii jambo la kwanza nia ni kukusudia kujikurubisha kwa Allah na kutaka radhi yake kwa kutenda amal tunafahamu kutokana na taarifu hii kwamba nia ndani yake inaingia nia aina mbili nia ya kwanza ni kukusudia kutenda amal kusudia kutenda amal mfano mtu anaposimama kusali anaweka nia kwamba anasali anapofunga anapofanya haji anapotoa sadaka anaweka nia ya ile amal kisha nia ya pili ni ikhlas pamoja na kwamba umeweka nia unakusudia kufanya ibada fulani hivyo hivyo watia nia kwamba walifanya kwa sababu ya Allah azza wa jalla peke yake haufanyi kwa sababu ya ria watu wakuone haufanyi kwa sababu ya sum'a watu wakusikize haufanyi kwa sababu ya kusemwa kusifiwa na kadhalika kwa hivyo hadithi hii ndugu Waislamu ni hadithi adhimu mno hadithi adhimu adhimu mno na kama tulivyosema inataja ama ni msingi ya kutaja sharti ya kwanza katika amal amal kukubaliwa lazima kupatikane ndani ya amali ile masharti mawili sharti ya kwanza imetajwa katika hadithi hii nayo ni ikhlas na sharti ya pili imetajwa katika hadithi hii ya pili nayo ni asema rahimahullahu ta'ala الحديث الثاني أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد asema mama yetu Aisha Allah awe radhi naye kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yule ambaye atakayezua katika jambo letu hili la dini akazua jambo ambalo haliko basi atarudishiwa na katika riwaya yeyote ambaye atakayetenda amal ambayo haina msingi katika dini basi atarudishiwa amali yake hiyo hadithi hii inataja sharti ya pili ya amal kukubaliwa ambayo ni mutabaa kwamba mtu afanye amal pamoja na kwamba anaifanya kwa ikhlas kwa sababu ya Allah aitekeleze amali yake kwa misingi ya dini kwamba anafanya ama anatekeleza kama ilivyothibiti katika sheria kama alivyofundisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hapo ndipo amali yake itakuwa inakubaliwa itakuwa ni yenye kubaliwa kwa sababu imekusanya sharti hizo mbili ikhlas na mutabaa na hadithi hii hadithi ya pili hadithi ya Aisha radhiallahu anha iko na fawaid na miongoni mwa fawaid hizo ni kwamba kila uzushi katika dini sawa sawa ni maneno au ni vitendo basi atarudishiwa mwenyewe mwenye uzushi huo yani kila muislamu ajiepushe na uzushi hakuna uzushi ambayo ni hasana bid'a hasana uzushi wote kama anavyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala kila uzushi ni upotovu hakuna bid'a ama uzushi ambayo ni hasana itakuwaje ni hasana na ilhali haijathibiti kwa sharia haijapatikana katika Qur'an wala katika sunna jambo la pili watu wenye uzushi ni wa kupingwa na kukashifiwa kwa tendo lao kila yule ambaye azua katika dini ya Allah basi afaa kupingwa na kukashifiwa kwa tendo lake hili kwa sababu ni jinaya kubwa katika dini mtu kuzua jambo ambalo hakulifundisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba radhiyallahu anhum hawakulijua jambo lingine ni kwamba kila ibada ambayo hutekelezwa kwa njia iliyokatazwa haitokubaliwa kila ibada ambayo hutekelezwa kwa njia iliyokatazwa haitokubaliwa na jambo lingine kila muamala uliokatazwa na sharia basi haitopita inakuwa ni upuzi na haipiti kabisa kwa sababu ni muamala ambayo imekatazwa katika dini fahuwa raddun inakuwa ni yenye kurudishwa ndugu zangu Muislamu ambaye atakayekusanya masharti haya mawili yaliyothibiti katika hadithi ya kwanza na ya pili basi atarajiwa kwamba amali yake itakuwa yenye kubalika kwa sababu amefanya kwa kukusudia radhi Allah azza wa jal na amefanya kwa mujibu wa mafundisho يا بوانا متومي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته